Aine Saristoi, zurekin gira kanboko liburutegian, egunon? Egunon. Ordean, liburu bat eh, aurkezuko daukuzula gaurkoan ere, eta zoin dugu hau, eniz menturatzen izena erraiten. Beraz, nik erran nezake asilom, deitzen dela, eta komiki bat da, Javier de Isusik sortu duena, e, eh, dola zonbait hilabetea ipatu nizuen baleak ikusi ditut komikia, behaldiuntan berri gilea tortzen da beste gai batekin. Hain txusen, eh, piskat iluna emaiten du eh, azalunek, eh? esplikatzeko piskat bat? bai, asalan ageri dira, mm, ageri iru pertsona, iru silueta, hola, beltz, urgunerat, bidean, Eh, haien uh, gainan badugu zeru uh, eh, gris bat. Eta be, az, izen buruari lotuak dira pertsonaia hauek, azilom uh, eh, latinoz baita, eta horrek erran nahi du asiloa, geriza edo babesa. Grecia hitzetik etortzen da, azilon, eta horrek erran nahi du ezin bortxatuzko gunea. beraz hor, behar bidea hartuko dugu erbesteratu eta errefusiatu batzuekin. E, ba, historioa, ez dakit nunko katzen alda? Badira, erran ezake, bost ipuin horotara. Badugu ardatz nagusi bat, eh, ipuin nagusi bat, uh, nun uh, pertsonai nagusia marina den. Marina Euskalduna da, larrogeita mala urte ditu, eta be, zaharretxean da. Bere borondateren kontra zaharretxean da. Eta egun batez, uh, eh, alabatxiaren bisitaren karietara, eh, be meki meki bere alabatxiari antzi nahi izan duen iragana kondatzen hastiko zaio. Gerla zibilak bide gainera bota zuen, Marina, gazte zelarik, amazazpi urtetan nun baitan. Eta hortik, beraz, otxandiotik Bartzelonara joan zen, Bartzelonatik Frantziara ies egin zuen, eta azkenik Frantziatik Venezuelara. Beraz, bere gaztaroko ibilbidea kondatzen dio uh, eh, alabatxiari eta guri, momentu berdinean. Ara, hori da gure uh, ardatz nagusia lehenik. Mhm. Eta uh, ardatz horren inguruan, beste lau pertsonai txertatuko dira, lau ipuin, lau ibilbidea jas desberdin, hauek dira Santza, Aina, Christopher eta Imelda, hauek dira beste lau pertsonaiak. Nora, ibiltzen gira ordean historio horietan, berri zaldu gira batzutan zaharritxe uh, hortarat, nola pasatzen da? Bai, ara, astapenean beraz zaharretxean gira, Marina eta Belea Labatxearekin, eta um, Marinak uh, noiztenka beri iraganak ondatuko du, Zor irudiak uh, dira, iraganeko uh, kutsu bat hartuko dute, pixka bat sepia argazki gisako kolore bat, Ara, eta gero momentukoa, hola, marinaren eh, ipuinetik urrunduko gira, eta ukanen ditugu beste lauleku kotasun, hola. Uh, ez dute deus ikustekorik hain zinetik kondatua izan denarekin, hola, erortzen dira, bet-betan, lau ipuin, Aztapenean pixka bat nahasgarria izan daiteke, baina bon, laste julektzen dugu, ala ere joan etorriak izanen direla, marinaren biziaren artean, eta beste, eh, errefusiatu hauen bizien artean. Ez dut dena salatuko, zenta ala ere gidoia bizikiuntza muntatua izan da, uh, ibilbide hauek ez dira nola nahika txertatuak ala ere ipuinan, azken finean, oartuko gira eh, bost bideak nun baitan elkartzen direla. Beraz, ez dut salatuko bukaera, uh, baina gidoiaren aldetik ere, uh, ipuinaren antolaketaren aldetik, narrazioaren antolaketaren aldetik, uh, eh, bizik interesgarria da ere. Eta bai, abilki egina izana da. Zak piztu duzule interesa hemen? Lehenik idazleak, egia erraiteko, ikusi nahi noen Javier zer egin zuen lan bezala, lan berri bezala. Eh, ondotik gaiak, Eh, liburu hori ez du bere baitatik sortu, eskaera bat izan da astapenean. Eh, Euskadiko errefusiatuen laguntzarako batzordeak alde batetik eta bestaldetik eh, Gernika Gogoratuz Fundazioak eskatu diote liburu horren sortzea. beraz, bi fundazio edo batzorde hauek refusiatuen harrera zarduratzen dira eta uh, memoriaren biziarazteaz ere. Eh, ara, beraz, gai horiek nik eh, unkitzen naute, gai horiek, Euskaldun gisa eta be, herritar gisa. Eta interesgarria atsemaiten nuena, da be, tokiko adibide bat hartzea, marinaren ipuin hori, eta gero mundu zabalerat edatzea, idekitzea. Eh, horrek uh, dit, bai, gogoa piztu. Uh, Erran behar dala ere, tarteka bizki bortitza dela, Eh, bon, marinaren iragana gogoja da, gerla zibila badak ikuzer izan den, edo pentsatzen asmatzen aldugu. Gero ala ere beste lau errefusiatuan ibilbidea gogoja da. Hauek dira gaur egungo errefusiatuak, uh, ongi esplikatzeko be badugu xantza nigeriatik joan dena, aina kongotik eskapatu dena, imelda mexikatik eta Christopher aldiz eh, ugandatik joan da. Eh, lehen hiruak emakumeak dira, beraz eh, horregatik erri hautzi behar izan dute emakumeak zirelako, eh, e Christopher Hattik gizon bada, baina homoseksuala. Beraz hori ere interesgarria da, hautatu ditu uh, gutienik aipatzen diren errefusiatuak, non behitan. Haien izaerak, uh, eh, landieran ezartzen dituen uh, eh, errefusiatuak aipatzen ditu. Aski interesgarria da, ez dira oizko botzak edo, mm, edo ibilbideak. Mm -hmm. Ez da aski aipatuain idurikotz eta kasuntan ongi egina da uh, eh, serioski eta susenki. Nik uh, uh, susenki egina da gainera uh, ez baitu dena asmatu uh, eh, ekin ibili izan da Javier de Isusi, haiekin hitz egin du eta eh, kondatu duten ipuinek sortu dituzte uh, eh, uh, dekukotasun hauek. Uh, ez dira ahas uh, entzun dituen bezala kondatuak izan, ene pixka bat ez ditu ditu, zenta egia kondatu balu, wala, zaila izan entzen irakurlearen zat, beraz bada ez ditu ditu pixka bat, baina ahasu susenak dira eta egiazkoak. Zuk, eh, ez duzun nogan nahi dia holkatzen alaiki horako liburu bat? Eh, pentsatzen dut, aski heldua izan behar dela ara ere horien irakurtzeko, hama bosturtetik goiti ez lehenago. Eh, ara, zenta, naiz eta ara, denek jakin behar duen zer gertatzen den, baina ba, badira beste irakurketa batzu erretxagoak direnak nera behentzat edo gazte entzat. Eh, hor uh, gaiten dut ala ere iluna da, ala ere eh, dut uh, morala sobera <laughs> hau txinai, uh, itxaropen ez betea da ere liburua zen, eta jende hauek bidea segitzen dute zerbait lortu nahi dutelako askatasuna askatasunaren ondotik ibiltzen dira, mundu hobeago baten seka joaiten dira, beraz, baitez bada, itxaropenak mugitzen ditu eta motibatzen ditu. Eta, bon, baitez da liburua esobera e, eh, negargarria izaiteko. <laughs> Eta irakurte erretxa? Bai, bizik erretxa da. Uh, eh, askila buha da, uh, fite irakurtzen da. Horri alde guti ditu, ez naiz gokoratzen, baina bai, egun horri alde, uh, fite irakurria da, ipuinan sartzen gira segidan, eta ezin utzia da. Uh, Aztapenetik bukaerara irakurtzen dugu... Uh, ara, tanpe batez, uh, bai, zinez, eh, denentzat, uh, eh, denen eskuda. Ados, beraz, liburu hau, eskuaraz, horretaraziko dakuzu izenburua, eta idazlea? Izenburua da Azilom, do, Asilum, janen euskaraz, idazlea deitzen da Javier de Ixuxi, uh, liburua bimilatama bosteko urtebukaeran argitaratua izan da, eta argitaletxea ez dira uizkoak, aldiuntan dira beraz euskadiko errefusiatuen laguntzarako bat eta Gernika gogoratuz fundazioa. Ebe, mire esker hain esaristoi eta bestaldi bat arte? Ikus arte. Dungu,